На асфальті почали стрибати білі горішки, вони дедалі більшали, і вже білий килим почав укривати землю. Град шумів у листі, гуркотів на козиркові ганку, по шибках, і розібрати, що говорив міністр, було неможливо. А він, вочевидь, нервував та й знав, поглядав на годинник, переступав з ноги на ногу розводив руками перед гостем, що теж відгортав рукав на лівій руці, та поглядав на годинник. Мабуть, вони запізнювались на якусь високу нараду у вищу інстанцію, а може, й на поїзд. Окрім сходів, на ганок з обох боків вели два похилі півкружжя. Машина могла б під'їхати до них просто сюди, але шофер стояв за інститутом на майданчику. Либонь, він ні про що не здогадувався. А міністрова рука вже жмакала вузол галстука, то попускала його, то знову підтягувала. Оту мить з натовпу метнулася якась чорна постать. Вона так швидко сховалася за рогом, що Ірина ледве розгледіла її, навіть не розгледіла а здогадалася і не могла зрозуміти, куди Сергій побіг, і злякалася неймовірно. Зяпала ротом, неначе поранена птаха, і не знала, що робити. Хотіла запитати в кого-небудь, що сталося, але не вистачило сміливості. Проте за півхвилини вона знову побачила його. Він біг поруч чорної машини що пінила колесами воду. Від самого погляду на його постать Ірину струшував дрож. Вона відчула струмені, що сікли Сергія. Холодна судома пройняла її. Вона бачила, що й усі інші повтягували в плечі голови. Сергій забіг під козирок водночас з автомашиною. Вода текла з нього ручаями. Теніска наскрізь промокла. Волосся закрило йому очі. Він одгорнув його, але не посміхнувся, а тільки стиснув губи. Мабуть, їх звело судомою. Міністр зупинив на ньому погляд проте підійшов, тільки запитав щось у майдана. Той відповів. Навіть Ірина зрозуміла, що міністр запитував Сергієве прізвище. Уже сідаючи в машину, ще раз оглянувся на Іршу і подякував кивком голови. З другого боку сів московський гість. Машина фуркнула сизим димом і шугонула в зливу. Розділ 16 Василь Васильович сидів у номері сам, читав детектив, а потім непомітно почав фантазувати на папері ось уже місяць не знаходив образу. Може, видихався, скінчився. Але щось заспокоювало знайде ще рано. Так було майже завжди. Уважно вивчав технічне завдання на проєктування, читав матеріали. Він і зараз багато часу проводив у бібліотеці, не шукав там вирішення не збирався перекроювати старе, просто читав, ходив і думав, але тільки про деталі. Він мов би, стримував себе, не пускав одразу сісти за аркуш. Воно мов би, зріло само по собі із сотень деталей з огляду місцевості. Починав прив'язувати до місцевості проект, якого ще не знав. Отак і йшов з двох боків. А потім починав думати інтенсивніше, розвивав якусь ланку, та ланка включала сусідні, і уже крутився весь барабан.